Pan z Wami. Słowa Swatego Ewangelia, <clears throat> słowa Swatego Ewangelia podle Mateusza. Gdyż Jeziś nasycił zastupy, chnet potom przymiel uczedniki, aby wstąpili na loć, a jeli przed nim na druhy brzeg, nasz on rozpuści zastupy gdyż zastupy rozpustil, wystąpił na choru, aby se o samocie modlil. Nastal już wieczór, a byl tam sam. Zatim byla loć już daleko od brzechu, a welny jej zmitali, protože vanul witr proti nim. Kranu szel Jezisz k nim, a kraszel po Gdyż ho uczednicy uwidzieli kraczet po morzi, zdziesili se, neboť no mysleli, že je to przyzrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil. Vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpowiedział: Pane, gdyż si to Ty, rozkaż, ać przyjdą k Tobie po wodzie. A on rzekł, pojdź. Petr wystąpił z lodzi, kraczył po wodzie, a szelk Jezisowi. Spozorował wszak silny witr, a dostal strach. Zaczął tonąć, aby krzykl Pane zachrań mnie. Jeziś chnet wstachl ruku, zachytil ho, a rzekł mu, malowierny, proc si pochybowal. Pak wstąpili na lodź, a witr przestal. Ci, kto byli na lodzi, se mu klanieli, a rzekali, i si oprawdu Boży Syn. Przeprawili se na druhy brzeg, a przystali u Genezareta. Jak milecho tamniejsi lidę poznali, rozeslali o tom sprawę do całego okoli. Przynaszeli mu wszechny namocne, a prosili ho, aby se smieli dotknął aspoń strapce jego szatu. A wszyscy, kto se ho dotkli, byli uzdrawieni. Słyszeliśmy Słowo Boży. Milowani bratře, sestry, co přesně se této noci odehrálo, to już dnes nedokážeme říci. Istnie to wszak znamenalo pro učedníky hlubokou zkušenost z Ježíšem. Této noci wszak, co podle všeho setkali z Ježíšem podziwuchodnym sposobem. Ježíš nam w nocy przypada vždycky milující a nieżny nam nie przypada wszystkie milující a nieżny. Prawie w nocy możemy spatrzyć Jego noczni podobu, gdyż nam przypada jako duch, a dziesi nas. Wtedy Mu nie rozumimy, a nie dokażemy si ho nijak zaradzić. Przyjmo do ogniska naszego strachu, a z matku wszak pronosi Pan swe słowo, wschopte se, jestem to, nie bojte se. Wzmuszte se, Sada přeložit také vzchopte se, naberte odvahu. Wyraz to jsem já může evokovat hospodinovo jméno, já jsem. Avšak u svatého Matouše je to prawdopodobnie jen prosty wyraz identyfikacji sam to ja. Wyzwa nie bojte se nie ma ani tak rozptylić strach z rozbożonego morza, ale z się. Początek wiry je dar, pretože przedmiot w podobie misteria je lidský neuchopitelný. Přijmout Ježíše jako inkarnovaného Boha znamená souhlasit s takovým misteriem, protože překračuje možnosti rozumu, nelze ho matematycky zdůvodnit. Czyli pokud se Petr díval na Ježíše vnitřním pohledem víry, vítězil nad swym strachem, a nad rozbourzenym żywlem. Pokutce wszak dziwal, bo są strzydziowal na to, jak silny je witr, przemachal jej strach i morze. Bitjestwi nad morzem opiet przychazi po nalezeni wiry, wyjadrzene we wykrzyku Pane zachrań mnie. Na trzeni jen chwili, protoże Petr odwracił swój zrak od Jezisze, a zaczął si przymat spisz silnego wietru a razem to už nešlo. Ale vlastně šlo ke dnu. Ježíš vytkne Petrovi malou víru a rozkolísanost. Proč si pochyboval? Sloveso pochybovat v řečtině zní doslova mít rozdělenou mysl. Tento příběh je velmi poučny pro nás samotné, kračející dennodennie po wodzie, anebo klesající ke dnu. Niegdyś totiż tym Petrem, który kraczy po wodzie żywlu, ochrożując ich nasz żywot. A to wtedy, gdyż se nanechawamy pochyltit morzem problemu, starości, grzechu czy zla, pod jakąkolwiek podobą. Gdyż se dziwamy spisz na Pana, a suprzymnym pochledem wiry duwierujemy w niej. Na wzdory wysokim nam, nas nie ochrożuje tolik moc wniejszych o zla, ale nebezpečí nevíry v Ježíše, tedy na uznání jeho správné moci. Jindy jsme tím Petrem, który chledí spíš na witr, a tak se utapi w morzu problemu a starości. A kdo nezakusil aspoň niekdy problemy, które przerustají przez hlavu, które pochulcují celého człowieka jako nenasytny drawec? Kdo neví, co to znamená tonout w problemach trenice doma, obzamiestnani, na dostatek penies, Bóg stale wzdalenejszy, alhostejny k mem kopancom a trampotam. Żywotnie okolności, gdy człowiek nie wie co drżyw, gdy se nie ma o co oprzeć, a czego se chytit. Gdy si przypada jako w tekutych piskach, a pomalu klesa, klesa. Nie nechawajmy se fascynować żywelności rozbourzenego morza. Není nasz okolny świat takowym morzem, ale spisz Jezisem, który je nad nim. Uprzemy swój zrak, nie na Boży, ale na Jezisie. Ocitameli li se zrówna w głębokich wodach, nie mamy li czego se chycić. Chyćmy se słów, które nam zanechal żarnista. Zachrań mnie, mój Boże, nebodź wody mi sahaj aż k hrdlu. Zapadl sem do hlubokého bahna a nemám oč bych se opřel nohou. Dostal jsem se do hluboké wody, a prout mnie zaplavuje. Unaven jsem již voláním, chrdlo mi ochraptělo. Oči mi gdyż wychlížím swego Boha. Wyswobodź mnie z bahna, ać se utopim. Kež jsem vysvobozen z rukou těch, którzy mnie nienawidzi, z hlubokich wod. Ať mnie ne odvleče dravy vodní prout, ať mě nepohltí chlubina, ať propast nade mnou nezavře jícen.